Grundai fungoi subtenas crescadon de arboi. Arboi cun multai contactoi al fungoi crescas pli rapide. Tion povus igi ilin pli resistivai contrau varmego cae secezzo. La arbaro mortas, cae nenius cias ciel oni povus helpi algi. Unuella cefai causoi por la problemoi de diversae arbae specioi estes la climata shangio. Expertoi disputas pritio, kie la arbaro plei bone povus esti protectata contra la sequoi de la climata shangio. Nome pli altigiantai temperaturoi cae pli longai periodoi de secezzo. Gravan, cae gis nun subtaxatan rolon, povus ludi tiel nomatai micoriso fungoi en la grundo, ciui circau crescas la radicoin de prescau ciui arboi en arbaro. Pritio indicas prilumigo de Canadae cae Germanae biologoi, ciu jus aperis en ecologia giurnalo. La teamo de la Universitato de la Provinzo Alberto en Canado unua foie successis pruvi che arboi crescas des pli rapide, ju pli da micoriso fungoi ili havas circaus iai radicoi. La fungoi, el ciui ancao in centra Europo, existas pli ol mil spezioi, provisas la arboin per aquo cae nutrae substanzoi, ciel fosfato cae nitrogeno la fainai fungai fadenoi trapenetras la grundon multe pli bone, ol tion capablas arbai radicoi. Per tio pli grandigas la surfazo, tra ciu aquo cae nutrai substanzoi povas esti absorbatai, cio igas la arboin ancau pli resistivai contrau secetso. La funga plectajo nome liveras ancao aquon tiam, ciam la multiplic dicae arbae radicoi iam de longe ne plus trovas gin. Ali la fungoi ricevas de la arboi carbon hidratoin, ciuin ili mem ne povas producti. Sed tio ancorau ne estas cio. La funga plectajo en la grundo estas tiel vasta, che gi povas ancau cun ligi diversain arboin, cae tiel ebligas interchangion inter ili. La autoroi de la actuala prilumigo comparas tion cun autoshoseo sur ciu aquo nutrai substansoi cae ec substansoi ciui avertas pridamagiantoi fluas inter la arboi tien cae reen tra tiu reto ancau nutrai substansoi de bone provisatai arboi atingas arboin ciui staras en malfavorai locoi, en ciui trovigas nur multai fontagioi. La autoroi comparas tion cun familianoi ciui dum crisai periodoi subtenas unui la aliain. La esploristoi i malcovris che prilumigo en canada arbaro che arbo e cun multai fungoi crescas prio rapide ol ai chi ui havas nur mal fungain cun ligoin inter si tiu prio rapida crescado povus havigi alla arbo e senzain avantaggioin kai povus exemple igi ilin pli resistivai contra o La funga reto povus helpi alla arboi tiel cresci ancautiam sen cese, ciam la condicioi farigias pli stressai. Eble tiu reto ec protectas ilin contra o morto. Mal recte, la etai fungai fadenoi en la grundo, lautio, ec contribuas al mal rapidigo de la climata shangio. Arboi, kiwi pli rapide crescas, nome, filtras pli granda in quanto in da carbon dioxido e la aero. Ili enconstruas la carbonon en sia branchoin cae folioin, cae tiel ligas gin. Nur se tiu biomasso forbruligas, au estas mal componata, tiam la carbon dioxido de nove povas eniri en la aeron.